Info. U subotu s početkom u 21 sat u zgradi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka održat će se 13. po redu humanitarni karnevalski bal. Riječ je o 19. karnevalskom balu, ali i 13. po redu koji nosi humanitarni predznak na kojima je do sada skupljeno više od milijun kuna. Ove godine sredstva se prikupljaju za Sportski savez osoba s invaliditetom i to za financiranje projekta nabavke specifične sportske opreme za sportaše s invaliditetom. Na balu će nastupiti Salon Orkestar HNK Ivana Plemenitog Zajica, Damir Keđo i mnogi drugi. U nedjelju točno u podne krenut će velika međunarodna karnevalska povorka. 104 karnevalske grupe sa 71 alegorijskim vozilom i više od 10.000 karnevalista biti će u povorci 35. riječkog karnevala. Većina je iz šireg riječkog prstena, ali stižu i gosti iz cijele Hrvatske te Belgije, Italije, Slovenije, Srbije, Makedonije i Crne Gore. Svi koji nisu u mogućnosti gledati povorku uživo moći će pratiti prijenos na kanalu RI, YouTube kanalu Riječkog karnevala, internetskoj stranici Riječkog karneval.hr i u programu Radio Rijeke. Zbog održavanja međunarodne karnevalske povorke, u subotu i nedjelju dolazi do preregulacije prometa. U subotu parkiranje vozila biti će zabranjeno na putničkoj obali, parkiralištu Delta, grobničkoj rivi i parkiralištu pod Voltun na Žabici – od 22 sata do nedjelje u 23 sata. Također u subotu biti će zabranjeno parkirati na Muzejskom trgu, trgu 128. brigade Hrvatske vojske i trgu Riječke rezolucije od 0 do 24 sata. Na dan održavanja međunarodne karnevalske povorke od 9 do 23 sata u cijelosti se zatvara za sav promet središte grada omeđeno ulicama Riva, Riva Boduli, Ivana Zajica, Fjumara, Skarpina, Adamićeva, Zadarska i u svim ulicama južno od Korza do obale. Gradski autobusi vozit će po voznom redu, a zaustavljat će se na svim usputnim gradskim stajalištima. Autotrole na dan Međunarodne karnevalske povorke neće naplaćivati javni prijevoz na svim gradskim linijama. Hitno se traže dobrovoljni darivatelji krvi s krvnim grupama B- i 0-. Svi koji imaju tu krvnu grupu i zdravi su, mole se da se jave sutra u vatrogasni dom na Kastvu od 8 do 14 sati te u ponedjeljak od 8 do 15 sati na Zavod za transfuziologiju u Rijeci. Unaprijed veliko hvala. Sova Info i za kraj vremenska prognoza. Evo sutra konačno ne bi trebala padati kiša, ali nas očekuje umjerena i jaka bura s olujnim udarima, zato se trebamo dobro obući. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, a najviša dnevna između 8 i 13 stupnjeva. Vijesti uredila Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu Info.